Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Ստեփանակերտում մոտ 1 շաբաթ է բացվել է սրճարան-ռեստորան։ Այն տեղակայված է Թումանյան 95 հասցեում։ Հիմնադիրը երիտասարդ գործարար Արամ Երիցյանն է, ով հատուկ ռեստորանային բիզնես ուսումնասիրելու նպատակով մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, ստացել համապատասխան կրթություն, որից հետո որոշել գործելու ժամանակն է։ Ասում են, ով ոչինչ չի անում, բերում է ինչունների հազար ու մի պատճառ, իսկ ով գործում է, ունի հստակ նպատակ եւ գործողությունների ծրագիր։ Արամ Երիցյանը գործեց։ Վկայությունը Սան Ռեմո ինքնատիպ ռեստորանն է։ Բարև ձեզ, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք ձեր նորաբաց սրճարանում, որը ես պիտի շտապեմ ռադիոընկերներին ասել, որը տարբերվում է իր ինքնատիպությամբ, իր յուրահատուկ ոճով։ Արամ դուք գործարար կյանք երբ եք մտել։ 2018 թվականից մեկնել եմ Սանկտ Պետերբուրգ նպատակով ուսումնասիրեմ ռեստորանի ոլորտի գործունեությունը հա? գործունեությունը ընդհանուր այո սովորել եմ 6 ամիս Սանկտ Պետերբուրգի ինստիտուտում Պետերբուրգսկայա ասոցիացիա բարմենը որից հետո աշխատել տարբեր բարձր մակարդակի ռեստորաններում, բարերում։ Սանկտպետերբուրգ Մինիկատիոն եք, հենց այնտեղ աշխատել եք սովորելուց հետո։ Այո։ Ինչ եք բերել ձեզ հետ Արցախ այնտեղից։ Լիքը նորություններ կապված ռեստորանային ոլորտի հետ եւ մեր նպատակն է որպեսզի դարձնենք հասանելի հանրությանը հանրությանը այո ընտանիքներին ռեստորան հաճախել ձևավորվի նաև այս մշակույթը այստեղ, այո։ Այո, այո։ Այս բանին հաջախորդներ եկան, այո։ Այո, այո։ <laughs> Եվ շարունակենք, արամ իսկ տարբերությունը, ասենք, ուզենայի նաև ռադիոն կնդիրներին մի փոքր տեղեկացնեիք այդ տարբերության մասին, ինչու՞մն է ավելի շատ տարբերությունը։ կլինի ռուսերենով ասեմ կոնկրետ մեր նպատակը հիմա որն է նայեք конкретно Степанакертум сделать доступным посещение ресторанов э, с хорошим обслуживанием и вкусной едой для большинства людей. Խոսեցիք ուտելիքի մասին, ինչպիսին է ձեր մենյուն։ Մեր մենյուն խառն է եվրոպական, իտալական, կա նաև հայկական առանձին չկա էլի տենց ասենք իտալականա կամ եսին ամերիկականա խառը մենյու է մտածում եք որ սա կգրավի այո հաճախորդներին այո իսկ բառը խորացված է կոնկրետ կոկտեյլների վրա կոկտեյլների այո կոկտեյլները ասենք լիմոնը կոնկրետ լիմոնադները, ասենք ոչ մի մոնին, ոչ մի կանցերանտ մեջ չի գնում, էլի սաղ բնական խոսքի կա խնձորի, ասենք լիմանադ կամ մոշի լիմանադ, մոշ ուրսա բնական, ասենք դա զակատով կեքը սա մենք ինքել իսկ է պատրաստում։ Խնձորի բյուրեն առնում ենք խնձոր ու հենց մենք պատրաստում։ Սա բնական է, ասենք էս մոնիները չի, պակոպնոյ բյուրեները չի, սա մենք մոտենք մենք սավանը։ Տեղում անմիջապես։ Այո, դրա համար հանգիստ մարդիկ գալիս են երեխեքի համար, ասենց լացնում են, էլ արխան ու համներ տարբերում։ San Remo, այսպես է կոչվում։ Այո։ San Remo-ն իտալական քաղաք է, որտեղ ծաղիկների քաղաք է, այսպես ասած, որտեղ աճեցվում են տարբեր ծաղիկները բանդը։ Իսկ ինչու եք մտածել այդ անվանումը դնել կոնկրետ կոնկրետ Սանդրաման անունը։ Ուղղակի ինչ որ ծաղիկների կոնկրետ գործում կարող եք խորացնել ավելի շատ, այո։ Չէ, երբ որ 4 տարի աշխատել եմ ես Սանկտ Պետերբուրգում, դրանից հետո ինձ գործնական առաջարկով կանչել են այնց մեր հիմնադիրը, որից է Սանկտ Պետերբուրգում ռեստորան ունի, ինքը սեցիա էլի էդի։ Տարբեր պետություններում իրան ինքը բացել է իր ռեստորանը, ընդ որում հենց իտալական այդ Սանրեմո քաղաքում ռեստորանը բացել։ Ինձ երկու շաբաթով հրավիրել իրենց այդ նորաբաց ռեստորանը, որ เป զի անդե հավաքեմ կոնկրետ բարի համար կոնկրետ կոմանդա հավաքեմ, անդե ես մեկնել եմ այդ քաղաքը եւ մնացել եմ դե մոտ մի ամիս ու այդ բարը կարելի ասել զրոյից սաղ սարքել սկսած կոկտեյլների, գինիների մենյուս, ընդհանուր բարի մենյու սաղ հավաքել, սարքել, սարքել եւ այսպես ասած շատ հավանել եմ կոնկրետ այդ քաղաքը, այդ բարը, այդ ռեստորանը։ Ու տպավորվել է ձեր մեջ։ Այո։ Հիմա այդ ամենից մի փոքրիկ հատված Արցախում եք փորձել տեղադրել, այո։ Այո։ Արամ, ես պիտի ռադիոյում կդիրներին ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր ինտերիեր է այստեղ, շատ տարբերվող, շատ ինքնատիպ եւ բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել լինել այստեղ, ասեմ, որ բավականին այսպես ջերմ է եւ թերևս ավելի շատ գուցե ինձ համար ջերմացնում են այս փայտը, որը կարելի է ասել Արցախյան <laughs> ավանդական այս ինտերիերի մասին է խոսքը։ Ա կամինի փերն է ասում։ Այո, սա դեկորի համար է, թե հիմնականում ոչ թե դեկորի համար, այլ կոնկրետ կարելի ասել, sense մենք հենց այդ կամինով ենք տակածնում սեի ջերմությունների ոչ թե կոնդիցիոներներով, ճիշտ է կոնդիցիոներներ էլ կան, բայց հիմնական ջերմությունը գալիս է հենց կամինի ջերմությունը, չէ որ ջերմությունը տարբերվում է, ասենք կոնդիցիոներով տակածրացը տարբերվում է կամինի։ Ավելի համով, այո։ Թերևս սա էլ իր հերթին ավելի շատ հաճախորդներ է բերում, այո, կան արձագանքներ կոնկրետ այս հատվածի մասով։ Այո, կան արձագանքներ, մարդկանց դու է գալիս, գալիս են կամինի մոտ տականում, ասենք կոնդիցիոների տակ ոչ մեկ չի գնում, կայնում տականում, բայց կամինի մոտ գալիս են, հենց այդ կարակի մոտ տականում ու նկարվում, ասենք ցաղինել հաճելի է էլի այդ ամենը։ Արամ ճաշացանկի մասին խոսեցինք, այժմ գեղարվեստական տեսանկյունից ինչ է առաջարկում հաճախորդներին։ Ամեն շաբաթ օր մեր մոտ լինում է ջազ նվագախումբը, իր ներկայացումներով, որի սիրահարները մեր քաղաքում շատ են։ Այսինքն, երբ որ մենք Instagram-ում հայտարարում ենք, որ շաբաթ օրը լինելու է ջազ նվագախումբը մեր մոտ, գրեթե միջև մի 2-3 ժամը սաղ սեղանները արդեն պատվիրված են նմայո այո շատ միջոցառումներ կան նախատեսված, որը դեռևս չեք հանրայնացել։ Այո, այո։ <laughs> Այո, բայց մոտ ապագայում պատրաստում եք, հա, ինչ որ նորություններ։ Այո, դե մենք հələ 3 օրա որ բացել ենք դրա համար էս մի հատ արդեն եղել է ջազ նվագախումբը անցկացվել է ու մի հատ էլ այս շաբաթա պատրաստում սեղանները արդեն սավ բան է զանիտարը ծրել ասեցի բայց լինելու են հա նորություններ, գուցե անպայման կոնկուրսներ, կոնկուրսներ են լինելու տարբեր ամեն շաբաթ կիրակի օր առանձին շատ շատ պլաններ կա։ Այո, պատրաստում ենք գիշերներ ինչ որ միջոցառումներ կազմակերպել, անսենց 12-ից հետո, ասեն կոնկրետ։ Այո մշակութային միջոցառումներ, իմիգրանտ դիսկոտեկայի աբրազդ։ Ահա։ Այս մի բան։ Արամ, իսկ ավելի շատ շեշտ հաճախորդների որ հատվածի վրա, ասենք երիտասարդների ընտանեկան երիտասարդների ու ընտանիքների, որտեղ գալու են, ասենք ծնողները իրենց իրենց երեխաների հետ, դրա համար էլ մենք ասենք մեր մոտ չեն ծխում, որ էլի ասենք մարդկանց ընտանիքներին թույլ է տալիս իրենց երեխեքի հետ կամ աղջիկի հետ, ովքեր որ չեն ծխում, չեն սիրում այդ հոտը, հանգիստ կարան գան ստել ժամանակ անցկացնեն վայրեն։ Այո։ Մենք շնորհավորում ենք ձեզ նորաբաց սրճարանի կապակցությամբ հուսանք, որ այն ինչ որ ձեռնարկել եք անպայման իրագործելու է, որովհետև մեկնարկն արդեն տրվել է եւ իմ կարծիքով բավականին հաջող, թերևս արձագանքները սոցիալական կայքերում այդպեսին է։ Այո, այո, ճիշտ եք ասում եւ մի քիչ առաջկա ձեր ծրագրերի մասին խոսենք գործարար ոլորտում։ Ինձ թվում է հաջորդ անգամ ավելի ճիշտ կանի դրա մասին խոսալ քանի որ հիմա ես շտապում եմ իսկ ռեստորանային բիզնեսից բացի կա եւս ինչ որ ծրագիր գործարար ոլորտում, որը պիտի իրագործեք կամ ցանկություն կա գոնե իրագործելու։ Ոչ, սա պլանները մենակ ռեստորանի ոլորտի է։ Բարի, մախշմերս Եթե որոշել ես, ապա պետք է անընդհատ առաջ գնալ։ Եթե որոշել ես, առանց հապաղելու պիտի սկսել պետք է լինել նպատակասլաց եւ վճռական։ Հենց այսպեսին է մեր այսօրվա հերոսը Արամ Երիցյանը։